Arratxaldeon guztioi gonekin ero-ero irratisaioan zaudete. Aize hartuta? <laughs> Gonak bustita gorkoan. <laughs> <laughs> eta ez zentzu bero eta gozorretan. Otz, otz, otz, otzan Sentitzen dugu, baina heldu gara. Mm -hmm, minutu berandu xogo. Hemen, zuzenean antxeta irratitik entzuten ari zareten guztio entzako edo bestela ere internet bidez eh, beste eh, kontra kontrako estarri zuzenean entzuten ari zareten oi, zuei barkamena ere bai, zuzenean ari zaretelako <laughs> bestek jarriko dute zuzenean baina hori da, hori da baina bueno, mentxago dela, gonekin ere beron mm-hmm. eta elkarrizketa interesgarriarekin gainera gorkoan eta gai interesgarria bai, bai, programa berezia ez da, pixkat berotzeko <laughs> Bueno, eta gaurkoan ere saio berezia edo bai behintzat gonbidatzen zaituztegu zen interesgarria bada oso gurean Ainara izango dugulako. bai, e, Ainara Santa Maria, bera e, ba, bon, bat egin zuen e, ba, bueno, feminismoko feminismoko ikasketak eh, masterra egiteko edo amaitzeko ba, maitasun erromantiko eta musikaren inguruko azterketa bat zuen, egin zuzen ba, maitasun erromantikoa esien musika taldearen baitan ba, nola aurkitu daiteken, orduan maitasun romantikoaz, esianen musikaz eta ba, beste gauza pilo bat ez zitzen gogu berarekin. Mhm. ba, beste abesti bat, beste talde batena, ez esianena, gero <laughs> izango dugu tartea entzuteko. Eta berarekin harremanetan jarriko bera. Jo. Juhu. country babe, don't you wanna go? I'm going up the country babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going and I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus and the fire, man, you know I sure can't stay. The baby pack and leave a truck, you know you have got to keep stay. I just said forever gonna get say, but we might even leave the USA. it's a brand new game for that I just want to be playing. I know you see me running, or screaming and crying. I guess you've got a whole plan when I've got mine. Ba, telefonaren beste aldean txintxo txintxo, daukagu bera bai puntual <laughs> heldu dena, ainara, kaixo, arratxaleon. Epa, kaixo. Hola, zer moduz? Ondo, ondo, ondo. Ondo, Ondo, pixkat bustita, <laughs> etorri gara, blai eginda, <laughs> esan. Baina, bueno. Ba, bueno, pixkat azaldu dugu edo bintzat esan dugu bazuk egin duzun e, ikerketaren izenburua edo, e, baina gian, ba, hasi gaitezen igual hasiera hasiera hasieratik. Nola datorkizu zure burura horrelako proiektu bat egitea edo? Bueno, proiektu hau egi esan ba, bizipen pertsonal batetik abiatuta. Nik bai ondala kontinuan bikote harreman bat, eta bikote harreman horretan ni egunerokotasunin erokotasunin e, suerte etu denitzen kontra esan pillo batekin ez nekizenako zon kudeatu, edo nundik etorren hainbesteko maitasunan garrantzia guzti hori, eta zilintzen apurroat, bueno, ba, kontra esan horrekin jabetzen eta eta apur bat e, maitasunan ingurun irakurtzen eta teoriko kikokatzen. Eta gero bai, bueno, Mexikora bidai handi bat egin eban, eta hmm. hor e, ba, poliamorreko alakotai e, eh, egon nintzen, eta bueno, ja hor bai ja maitasunaren inguruko eta ba, bereziki maitasuna romantikoan inguruko ba, bai sakontasun teoriko handi bat, eta baita be, prakti, bestelako praktika batzuk ezagutu aldizen itxun, ez? Eh? Eta bueno, gero hasi nintzen eh, feminismo eta generoan masterra egiten, eta master horren eh, amaierako ikerketako gai bezala, ba, bueno. iruditzu jaten aukera proposatzala nik burun neukesan ideia rekordan hau, eta apur bat ja papel gainin ipintzeko. Eta hortik e, sortu proiektu. Osea, erabat autodidakta, aztena ibilbidea, huet? pixkat bai, bueno, azkotak <laughs> ondo proiektu azkoren modu, ne? Azkin indizituen personal batetik abiatzen da nahi, ba, bueno, nabe behut forma teoriko bat emoten, eta baita forma politiko hori bai, <laughs> Eta, bueno, e, e, berez, beste galdera bat zungeritun <laughs> prestatuta horrela, baina, klar, etorri zait, orain txait ari zinela poliamorra, edo. bueno, noiz baita arri dugu ona irrati gai hori, baina, bueno, agian, ez dakit definizio bat ez da egitea, baina pixkatitzen gozen eguke poliamorra, edo. Bai, bueno, nauke, eh, osea, hilabetuko <laughs> lako taierro bat egin oan. Egia Mexikon, ba, universidadi negoala alako mugimendua handi bat poliamorren ingurun eh, antolatute, eta poliamor gutxi gora bera izango litzateke, e, ba, bai bikote harreman, bueno, bai harreman sexual naiz, e, sentimental batzuk garatzi, pertsona bat baino geixagorekin aldi berien, pertsona horrek e, e, izango ez proiektu hori onartzen dabenak eta nahi dabenak, eta danak eukik laukie alkarren barri, ez hau da. Ba, aldin badago ni eta nik baditut beste bi pertsonakin e, harreman e, sentimental eta sexual bat, beste bi pertsona horrek eukiko laukie guzti horren barri eta gainera suposatzen da proiektu horren alde egongo litzateke zela eta eurepe bueno, aukera bat beste sare zare bat erazeko aukera hori be eukiko laukela. Zego litzateke, hola, zakit, or, oso horok herri mazaltzeko bikote harreman bat, baina gehiago aldi berin eukitzi pertsona asko erekin. Zerzak idalako sare moduko bat, osatzi. Bai ez, maitasun sare ez berdinak. Bai, hori da. Anda. <laughs> Bueno, ni uste dut honek ematen digola beste elkartizketa oso bat edako gai, hasi que igual beste batean itzuli barko duzu. Honetaz ditze egiteko bai, baina... Bai, bolea morda, bueno, bai, bai, <laughs> da beste, beste mundu. Bai, gaina, kurioso da, justo... Eta da Mexik... Bota, bota, bota. Esan? Ez, ez, esan. Ez, egia da Mexikon, ba, Nire harritzen zidala zelako mugimendu indartzu eguen e, eh, poliamorra ningun, mm. ez? Zela, bueno, Mexikoko kultura bada oso, oso romantiko kimaitatzekoa, mhm. mm -hmm. oso heterosexuala, eta, eta niretzako bai eta hierrorrek apurketa ondi bat suposatu ize Eta horri ikusti ba, zelan maitasuna jartzen daben batzuk ba, bere ekinbide politikoaren erdigunean, eta hortik eh, e, egiten da bela bere ekarpena gizarte aldaketa horretan, ez? Hmm, bai zen, esan... Oso, oso interesgarri zen. Hmm, esan behar nizuna justo da guk gaia ekarri genuenean, ez dakit gogoratzen duzuen, baina e, Mexikoko irrati bateko kideak eta ekarri genitula, eta, bueno, bertatik atera genitula testu pilo bat e, poliamorraz edo hitz egiten, eta justo esan behar nizun, ba, Mexikoa ipatu duzula eta, ba, guk ere bai hortik hartu genuen, ez? Gogoratzen zarete? Hmm. Ez, Ni horretzen du behi, Raquelekin noiz baitz ere ekarri izan dugula gehiago, bai. Mm. Bai, bueno, egin beste baten etorri barko zu berriro esan. <laughs> bueno, baina gaiari jarraituz, esaten dugu edo kontatu diguzu, ba, eh, esperientzia pertsonal batetik edo abiatzen dela hau, eta, bueno, eskatu dizugun moduen poliamorra zitze egiteko, ba, batzuk pentsatuko dute maitasuna romantikoa, azter da, hori banatu daiteke, Eta zergatik izan daiteke ere dutxar bat, ez? Maitatzea modu erremontiko batean. bai, bueno, nik egia da maitasun erromantikoa deitu dotzatela, baina beste asko horrek deitu izan dute, ba, pensamiento amoroso, o, horrelako zio zerrez. Azkenean da, e, modu bat irudikatzeo maitatze ekologiako korretu bat dela, Eta, eta, bueno, nik deitu diot maitasun romantikoa, baina baina beste modu batzutara gara egin duzu beste teori. Eta nik bai uste dut dana da amaitasun ba, da romantikoa. Haiku, ez maiasuna mende askotako bitxenuken e, eh, konzeptu bat, horrek mendez meza testu inguru ezberdinan arabera e, eh, alako forma ezberdin bat hartu dau, eta beraz, eraikuntza kultural bat izango litzateke maitasuna, baina maitasuna romantikoa deitzen dutzat nik gaur egun min maitatzeko modu horrek hartu daben forma hori edo gaur egungo maitatzeko hegemonikoa, ez? Edoan, bai, nik uste dut behar, eta, eh, bai, hori da bere iztu behar bidela. Mm. Bai, pixkat ari zaitugu galtzen, ainara, ez dakiten gure kulpa edo <laughs> edo oso bentokien, edo guraldiaren edo gaur dena hankaz gara <laughs> jarri nahi duelako, baina bueno, saietuko gara ber pixkat gehiago ondo entzuten zaitugun edo, zen momentu batzutan galtzen zaitu gorla eta beste batzutan, zuk ondo entzuten gaituzu, gu? Bai, niretako, gortura egon Mm, bai, ez, bagian gure kontu izango da. Bueno, saietuko gara, pixkatxo bat gehiago, eta bestela, ba, hori eh, badago jolas bat utxuneak betetzen <laughs> eta pues egin erak esatzen duenean utxuneak jun betetzen <laughs> <laughs> duzuen eta <clears throat> aipatzen duzuen hori maitasun romantikoa maitatzeko era bat dela zein da era hori Aina. parkatu? Hori, maitasun erromantikoa ez, aipatzen ari zinen, ba, maitatzeko eredu hegemoniko bat, eta nola, nola bai. zein izango litzateke adibidez maitatzeko era hori? Ba, nik hau, bueno, nik uste dut daukazala alako adjetibo batzuk edo maitasun romantiko mhm. horrek alde batetik bai bada bizio zorako perspektiba bat maitasun bat, eta da zurekin betirko eta alako zaldi hor guzti horrekin eukien iruztu bai ere bizio zorako man baten perspektiba baten, gero bai e, e, bantzan da alma eredu baltan. Hala, nik zu maite zaitut guztiaren gainetik, eta, eta nire bizize bera e, ipini behar badot bai horren aurretik, bai ipini egiten dut. Eta hori, ba, baldintza guztia horren gainetik eh, jarriko litzateke. Eta gero bai bezalde batetik monogamiku eta heterosexuala bala mm. esango neban. Ba, bai bikoanez e, osatuteku eta bakarri biko harremanez izango litzateke, eta biko harreman hori, ba hori, neskata mutilek osatuko leukie. Mm-hmm hau da eredu hegemonikoa edo bueno, nire ustez nagusidan e, maitatzeko modu modue, baina egia da salbuztena peba dauzela eta mhm. Eta, bueno, zuk orduan, e, esan dugun moduan, zuk maitasun erromantikoa aztertu zula, baina gainera kokatu duzu e, eh, esianen musika. Zergatik aukeratzen duzu musika talde hau? Bai, nik apur bat nahi e, maitasuna erromantikoan kontu hau kulturar loko zeo lotu, ikusi aliateko, e, bueno, frogatu alizko, ea zen bateraen maitasunak, e, eta horretatuna musikaren arloa bat bere bereziki gazmaian handi ondizio duken e, eh, e, produktua dela, bueno, zuzaba dela, eta Eta horregatik aukeratu nean, bat, bere ikusi alizeteko, zaterain sortzen dut. Ainara, ainara, ainara, barkatu, eh? Momentu bat, ba, egin gugu gauzatxo, bat, e, jarriko dugu esianen abesti bat jendeako kokatzeko eta deituko zaitugu berri zeren most, mostenari da, ez dakit, zu ere saiatu ez mugitzen, ea, ea, lortzen dugu nolako <laughs> puntutxo bat, vale? eta jartzen dut, ez dakit, adibidez, behar zaitut eh, kanta esianena. Vale, nada, <laughs> ah, eta deitzen dugu berriz ere. Nada, ez hiru minutu. Ia zilborretik altxatu dituz begiak Konturatu nahi zen egiten duen egiak Ilu faltxu ontatik endu dut begira da Zait bat ere gustatu orain ikusten dudana Nire zilborretik altxatu ditut begiak Konturatu nahi zemin egiten duen egiak Zpilu faltxu ontatik endu dut begira da zaibat ere gustatu orain ikusten dudana nire zulo horretik altxatu ditu begiak. Ari ginen, eh, aina <laughs> zegoen jendea flipatzen orain txen plan, inoiz ez ginela letran fijatu ez? Ni gustut hori jende askori gertatuko zitzaiola behingoagatik esaten diagunean, entzun, entzun letra momentu batean. Bai, bai, nire gertatzen ez zitzen, <laughs> orain txe. <laughs> Beno, Ainaratxo, ari zinen kontatzen, nola datorkizu talde hau aukeratzearen zergaitia? gaitia? Ez ba hori, ba, nik nahi nabana aztertu apur bat, ba, e, bueno, edo frogatu zenbaterainoko kritikautasuna zegoen maitasun e, gaiz burun edo bereziki maitasuna romantikoa iburuzko e, burra ba, dierazkidetan, ez? Eta horregatik aukeratu nean, bueno, ba, musika alde batetik ba hori, ba, gaztien, gaztiek asko konsumitzen da belako, eta horrek eina hundi baten edo txikiago baten ba, beti eragiten dutzulako, ez? Musikaren bitartez transmititzen din ideia eta balore horrek nik uste dutelako ba, pertsonen identidade eraikuntza horretan ba, ba, pixua hundi da dabele eta bereziki gaztarun. Mhm. Eta hori gaitxik hartu neban, eta gero ja taldiai buruz, ba, bai, bueno, nik bilatzen eban lau ezaugarri betetzen dutxun musika talde bat, alde batetik euskalduna izango, e, izango lizateken talde bat, gazteak saletzen da bezena, gero kritika sozial eta politiko e, fuerte bat egiten ebana, eta eraberien kritika sozial eta politiko horren baitan bebai maitasunari buruz abeste ban talde bat, ez? Mm Eta hor bai neukezan, bueno, da, ba, talde ezberdinek, baina ba, aukeratu neuan ezian, ba, niko goratzen azelako, ba, ba niri zelan arreta ditu hostien bere ba, bere letra asko, ez? Eta, bueno, ba, hortik, be, e, beraiekin batzeko aukera suertau jaten, eta eta hortik, azizan, dama. Eta mm, e, gero, bueno, suposatzen dut zuk lan hau egiten hasi aurretik edo ba, bueno, talde hau aztertze edo erabakitzen duzunean ba, zainbait hipotesi edo egiten duzu horrelako pixkat alde aurretiko ideia batzuk zer topatu dezakezun ez? Edo, edo zer eragin daukan zuk zer sumatzen zenuen hasiera batean ikerketa egiten hasi aurretik? Bai, ba, bueno, ni abiatu nintzen alako hipotezi edo, bueno, ideia batzuekin, eta nik nahi naban lanak aurrera eginala, da ikerketik aurrera eginala, horrek e, ia benetan e, estatzezin edo ez estatzezin mhm. frogatu. Eta, bueno, ba, alde batetik nik bai suposatzen eban, ba, maitasun edo dugu erma, komo ba, zala, gaztien imaginarizun nagusi zana, baina eraberien eredu erromantiko hori kontraesan baten sartzen zala, ba, ba beraien egunerokotasunin edo beraien praktikan, ez? Naiz eta, ba, igual, idilikoki pentsatu alakoa izan behar zala, bera, e, oza, gure maitasun eredua, gero horrek kontra esan piloa dozku zela barnin, ez? Mhm. Gero bai aur, ba, aurre suposatzen eban, neskek mutiek baino kritika handiago aukiko, e, aukiko bela, bezki, mhm. ba, maitasuna romantikoaren gai honetan, edo bikor, bikote e, tokete jakuen, oza, e, tokete jakuen papelagatik, eta nik uste noan kritika hundiago aukiko dela, eta gero bai pentsuten noan gaztetxuenak kontra ezan haundixoenak aukiko zitzuela. Hau da, elduagoak izango zin gaztiekiko baino kontra ezan gehiago biziko bezala. Ba, bereziki, bueno, nik pentsuten abalako momentu horretan dala, oza, gazti hau edo, ez dakit, nera bezarun dalako ba, ba idealak askoz indarra handi daukien e, eta gero bai bueno ba ba nire uste hori aurre suposatzen da nezianek maitasun eta romantikoa ber produzitze bala bere abestizetan eta gero bai bueno ba hori bai ezian moral bikoitz alde batetik kritika sozial naiz politiko gar, e, eh, indartzu bat eukitzik. baina gero maitasunai dagokizonez ba alako eredu erromantikoat berproduzitzik, ian moral bikoitzorrek talkarik ez bala sortzen nik aurre suposatzen eban. Eta gero, ba hori, maitasunan inguruko kultur txik, e, kritika txikia egoala, eta gero maitasunari, ba, ez ba, funtzino eraldatzaierik e, esartzen, edo mm -hmm. Horrek zinapur bat nik, ide, osea, aforrogatu nahi nitsun ideiak. Zia, gutxi, eh? Ez, ez, ez. Eta guzti hori aurrera emateko, ikerketa egiteko nola ze zerramentak edo erabili, oza, elkarrizketak, inkestak, jenarekin eguntzara zuzenean, nola, nola burutu duzu? Ba, egin nabazen, zei elkarrizketatu aukeratu nabazen, horretatik bi izen zinezianeko abezlarisek, eta beste laurek saletuk. Eta bai, alezko nintzena, bai, adin, adina iragokxonez, naiz, seksua iragokxonez, anistasun bat bermatzi, eta hor, bueno, adin tarte ezberdinetako jenti neuken, eta gero guztira izan zen, irun eskata, irun mutil Eta gero bai, alegindu nintzen bai, joera sexualen inguruko anistazun bat bermatzen, baina ez naban lortu, mm. eta elkarrezketatu danak heteroseksualak, eh, edo, bueno, praktika heteroseksualak eukibesan, eta zentzu horretan, bueno, berretorkizun begira hori beste nonok eh, osatzen da ben. <laughs> Eta gero osatu nabazen bi elkarrizketa ere du bat musikari zei bideratutako eta beste atzaliei, eta hor ba, ba, hori ba musika, maitasunan inguruko galderak, ezian iguruzkoak, maitasuna romantikoan ingurukuk, eta eta alako jorratzen genu Eta gero bai zaletuei galdetegian ostin ipintzen otzen ezianen lau kanta konkretu, ba, maitasunai buruzko laukanta eta eskatzen otzen laukanta horren gaineko duren iritzia. Eta, bueno, ez dakit jakin daiteke, baina nolako e, erantzunak edo ze, ze percepzio jaso zenuen jendeak abesti hauek entzun eta gero? Joa, Egia nik aldean aurretik galdetzen otzela esianen inguru ze irudi eukien, mm -hmm. zer guztetakoen geixen zer gitzen, eta inok ez baina aipatzen maitasuna buruzko, maitasuna buruzko ezer esian iburuz mm aldetuta. Eta gero laukanta horrek ipini eta gero bai eurepe, oza, ikustezan iritzi aldaketa hundi bat ez, bereziki, jo ba, harritzu itxezin eurek ez belako lotzen hainbeste esian maitasuna, maitasuna kontu honekin. Mhm. Eta bai bestelako irudi bat ez eh, dela inguruz eta bueno, bai gero abesti konkretu horren ingurun esate benazan izan ba hori, ba abesti horrek ba oso erromantikoak zile edo mhm. abesti horretan ne eh, agertu zen ikustegi horrekin gauza askorekin ado zeu esan eta beste gauza askorekin ez eta naiz ta esateko modu horrekin igual ez konforme gaztik e, e, benazan ba, bueno, ba eukela egi punto bat e, abesti horrek, ez? Uh Baina bai, iritze eta hondi bat emotizan. Yeah. Bai. Orduan, eta zure hipotesiak orduan, bete dira, edo eduki duzu zerbait e, ba, bat zenuena bat espero emaitzaren bat? Ba, bai, hipotesiak geixenak bete kenduta nik uste nebala neskak mutile baino kritika handiagoa ingo bela, hor ezin hori esan bete, hori ez estatu egin eban, nik elkarrezketatuen perfile osatzerakun bilatzen eban gazte, bueno, feminismoarekiko atxikimendu daukien gaztik, eta bueno, nik bai hipotezi hori ez estatzean arrazoi horretan bilatzen dut. Ba, ezken mhm. nik feminista bat eukiela, eta zentzu horretan neska naiz mutien kritikotasun horretan ez nebala alderik topau. Mhm. Eta gero mugatu te topau nintzen bai estatzeko, e, e, zianen moral bikoitzak zenbaterainoko talkak e, sortze bazen gaztien arti. Mhm. Horri egia da nire galdetegiak ez totela emon bide hori ez osa hori frogatu alizeteko. Bueno, aurrera begira, eh, zainara? <laughs> Bai, hori da, bai, bai, bide pilo bat joalien Eta e, taldekidek beraiek, eh, hausnarketarik e, burutu zuten, ba, zurekin egon izan ziren bitartean, eta e, konpartitu zen dituzten honen inguruko, bueno, e, ba, ikuspeiak edo zabaldu baldima daiteke, noski agian oso pertsonala da, eta ez dakit. Ez, bai, egia, bueno, e, egia esan da, elkarrezketa bera izan zen, ba, ez dakit, bai, hausnarketarako, sola zaldi bat, oza, sea, hmm. azkenen egon ginen, izen zan taldekidik inaukin elkarrizketa luziena, hmm. eta izen zan, ba, bi hor duta erdiz, e, puf, ba, gogoratzena, ba, maitasuna gora eta bera, beraien usteak, eurek bebai jarri zin, ezianek berak eitxuan e, letra eta plazaratzen e, ikuspuntu hori e, analizatzen, eta, bueno, ba, izen zan nire ustez, ariketa, ariketa importante bat eurentzako, bai, eta, eta ez dakit bai emot, bueno, bai gauza, asko, gauza konturatu ginen elkarrezketa horretan, ez? Mhm. Eta beraiek be bai dostien letra bako jatorria eta guzti hori nunko kokatzen eta eta ez mhm. zain nibe bai ba, geisa aurreratu nintzen mhm. ulertzera bueno, ba, letra horrena fierako Osa, e, eh, abia puntu nunko kokatzen Osa, que berbada horrengo dizkan, ez jenen dizkan, ez? Eh, osnorketa guztianen ondorio aduen letraren bat batuko dugu. Bai, poliamorraren, <laughs> poliamorraren inguruka besti bat. Ez, baina, ebrek esaten duztien, eh? Ikusten baduzu beste e, urrengo dizkaren baten letra, bestelako letra batzu, jakin <laughs> bai, ondo Bueno, jo, ez, ez da erreixare norbere buruan hausnarketa horiek burutza eta, ba, bueno, ikusten dugu, men, teoriak eta praktikak batzuetan bueno, laguntzen dutela, ez? Eta... Bai, eta hori ez gauzelako itxuta den mm. maitasuna analizatzera. Yeah. Osa, uste dugu berezko zer zer dala, eta guke <laughs> erakutu dozko esalan formulatzen maitasunai buruzko ba ez dakit baina oso gutxitan ipintzen zen ga hori analizatzera eta eta bueno elkarrizketek bide emote ben horretarako mm -hmm. nik maitasunai buruz galdutzen otzen maitasuna romantikoan inguruko ba uste batzuen aurrin eh, beraien iritzi eskatzen otzen eta guzti hori mm horretan oso ondo Da, badakit galdera apur bat e, orokorra eta handia izan daitekela, baina e, zuriruritzen zaizu, bueno, orain txesaten ari zinen moduan ez, ba, jendartea edo ez, ez duela hitz egiten edo ez duela pentsatzen ba, hausnarketa posibleri dagoenik maitasunaren inguruan. Gauzak aldatzen ari dira azken aldian hitz egiten dugu gehiago maitasunaren inguruan edo jarraitzen du izaten norma prestablezitu bat. Bueno, nik esango nauke aldatzen ari dela, eta bai, azkenengo ez dakit urte, <laughs> bueno, ez dakit edo, igual da ni asina zelako sakontzen hor, mm. ur horretan, eta bai ikusi dut jente asko que lantzen da bela gai hau, eh? Mm-hmm. Baina, bueno, nik uste dut orokorrin, ba, bereziki gaztien hartin eta ez tala, ez tala lantzen gai hau, naiz eta bai, eh, ba, ez dakit, e, gizarte sektore batzutatik, bai, geisha lantzen den gai hau, adibidez feminismuk ba bueno, ba bai ba, dauke honen gaineko analisi historiko bat eta guzti hori egin da eta eta bai lantzen da baina esparru oso konkretu batzutan eta nik izango neko orokorrin ba utzuna bat dala maitasuna bera ba eztabaidagai pintxi, horren inguruko ausnarketak egiti eta guzti hori bai ez orain dela gutxi zuri egin elkarrezketa batean esaten zenuen maitasuna gai politikoa dela ere ez eta arte bai. ez den gai bat, edo bueno, hor... Bai, bai, bai. Bai, hori da, bai. E, igual oituta gaude beste gauza askotan e, ba, ba politikok katzen baina emoten dau emozio, emozinoien mm. e, ez dakit, emozinoiek ezin dizela politikok ikukatu, mm. ez? Edo kosta egiten jaku pentsaten dugulako oso berezko sentimentu batzuk dizela eta eta mm. emoten dago hori ezin dala eraikia izan, ez? Eta edo bueno, kosta egiten jakula ikusti emozioen gaineko edo emozioen kudeaketian gaineko eraikuntza kultural oso bat dagoela erekuntza eraikuntza politiko bat. Mm. Eremu pribatu horren ez un politiko, ez? Lo privado es politiko edo lo personal es politiko, baina matu pribatuaren pribatua dela, ez? Horendik barrurago daukagun zerbait. Bai, bai. bai, bueno, nik azken ba, aldatzen doi, eh? baina, mhm. eta gero bai egin dut topo gauz askorekin, baina, nigo goratzen bai, feminismoa, bueno, feminismoan baitana gorrokatzen eh, borrokatzen hasi nintzen horretan, oso gitzitzen lantzen zen gai bat zala hmm. maitasunarena, ez? Eta zuk izan dozun modun, lo personal horretan be, bizkat zokoratu tegin hmm. ditzen zala, eh, ba, lanketa personal hori. Hmm. Eta feminismotik, e, hori aipatzen duzu, e, esan duzu badagola analisi bat edo diskurtso bat garatua, baina zein da ba, plantatuko litzateken alternatiba ermaitasun erromantikoen aurrean? Eh, <laughs> bueno, nik uste dut, bueno, nik ba, badau ezela, eta egon egingo dira, baten esaten dugu hau eraiki, eraikuntza bat bada, hmm. eraikitzen den dana bez eraiki aldalako, eta mhm. beraz betiago alternatiba eta aldaketarako tarte hori ez, eta gainera uste dut interesantzia dela hori etxik. Eta nik alde batetik alternatibarako uste dut oso garrantzitsua dela lehenengo eta bat hausnarketa, hmm. eta gara hausnarketa horren aplikazio praktiko bat edo gure eguneroko bizira eramatea bai eh, gauza barri batzuk, e, frogatzi gauza bat e, gauza ezberdinek apurtzi zuk zeunkesan uste horrek zu, zuk zeunkezan uste horrek eta guzti hori zesteitzen ezan hausnarketa eta aplikazio praktiko bat e, eta ba, e, gauza berria frogatzi eta guzti hori. Hmm. Eta gero bai uste dut zentzu horretan aldaketa horretan bai maitasuna gure bizitzetan dudan dauken erdiguni edo lehentasun absoluto hori e, ba, kendu egin beharko litzatekela, eta bereziki pertsona batekiko e, e, norabidetzen duen maitasun hori, ez? Ez dut uste oso osasuntzuanik pertsona batengan alako pixue sartzie, eta eta zentzu horretan bai uste dut e, pixkat egin beharko litzatekela maitasun hori eta ina hundi baten maitasunak gure bizitzetan duken lehentasun hori bebai ba, kolokan ipini beharko litzatekela ez eta gero bai uste dut monogamisi edo fidelitatean inguruko gaur egun indaukagun kontzeptzioi ebe bai, ba bueno, zalantzan ipinibiko litzateke zela, eta mhm. monogamisi eta fidelitateaz batera heterosexualiadian e, eh, normatibitate hori ebe bai, mhm. zalantzan ipinibiko litzateke da. Eta gero bai adibidez neskon kasun, egia da e, mutiletan ezko eh, bikote harreman bat abiatzen dugunin, ez gari abia puntu berdinetik e, e, azten, eta zentzu horretan nesko klelengo bai sujetu, sujetu modun e, e, sentitu behar garie eta sujetu izaera hori onartu egin behar da dela bestik, ez? Mm -hmm. Eta gero, bueno, ba, egia da, oza, kulturar lun erreferente bestelako maitasun eredu bat planteatzen da, erreferenteak sortzi be, ba, ba ezin besteku dala. Mm Bai, ez, azkenen dago, bai, barru kaldera egin behar dugun lana, ez, edo gu geuk gure buruarekin eta gure harremanekin egin beharko genuken lana, baina gero ere bai dago, horri buelta batzuk ematen laguntzen duen iruditegi guztia, ez? Eta bai komunikabidetan edo ba, sentitu edo ikusi ditzakegun gauzak, ez? Eta hori ere bai aldatzen duen bitar enean eh, gure aldaketa pertsonala ere bai erreixago aldatuko da, ez? Eta referentzia bai, berza. Aldatzei, Bai, hori ados horretan, bai. <laughs> Beno, ba, hola utziko dugu, gainera zurekin tratoa gina garenukan, ordu erditxo bat, eta kumplitu dugu. <laughs> Bete-betean. <laughs> Gaur, puntual, puntual gabilta. <laughs> Baina, bueno, hori bai, ezaitu utziko gure gonbidatu guzti egiten diogun galdera, izar galdera. Barea bota gabe. Bai, e, a ber, lehenik eta behin zuk? Em, bueno, lehenengoa hemendik eta amarrurte ingurura edo... Bai, bai hau, maitasun romantikoa hain zabalduta dugun ere du, hau, nola ikusten duzu, eraldatuko da edo ez, hemen dik urte ingurura, gure ingurunen. Bai, bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, gainera hori lehen esan dute moan geroz eta gaizan lantzen den gai bat da, eta nik uste dut horrek ezin bestin bere frutuk eman behar gotxula eta eta bai, nik uste dut lehen gotxerako lan, lanak eitzen <laughs> nazen baga bakotxak bat, ba, seguru aldatzen dien gauza <laughs> bat. Venga, denak poliamor. horrelako. <laughs> horrelako positivismo ere. Bai, bai. Juhu! Vale, eta bigarren galera izango litzateke, zuk boterea izango bazenu? Boterea absoluto, maksimoa dena. Zuk ulertzen duzu bai. moduan, noski? <laughs> Zer izango litzateke ehingo zenuken lehenengo gauza? Ba... <laughs> ja. Galdera gatsa, eh? Gehiagi bai. pentsatu gabe, eh? Hola, pimpan. <laughs> ez, ba, nik eh, botere hori, botere horren zatitxe bat, bai, ba, emongo notzake bestelako bizi ere du baten alde borrokatzen da bizenen, ba, gazte da nahi. Juhu. <laughs> Zeran da inara. Bai, da, bai. Onda, <laughs> onda. Muy bien, ba, hola utziko dugu, Ainara e, eh, gonbidapena luzetuz jende guztiari ba, maitasune romantikoren inguruan egon daitezken hausnarketa guztietan eta parte hartzeko, uh etxeko lan hauek bai. juten egiteko. Eta dudaren bat baldin duzu eh? gonekin abildua gmail.com ere iratzi, eta gu bideratuko dugu zuen zalantza. <laughs> Bai, eta hori ere bai, bagien, esateat bai e, topatu puntua infon e, zuk egindako e, tesina osorik e, aurkitu halko dugula, eta hori guzti erakurri nahi ez duten entzako, ba, beste elkarrezketa bat eta bideo bat ere bai, ba, zalantzekin eta gogoekin geratu baldin mazarete. Bai. <laughs> Ba, asko inara. Bai, zeu ineskak. Ona izan. Ala, bat agur, Ladies and gentlemen, now the moment you all have been waiting for. The only, the one, eh, Sia! Gogoratzen alduzu, biak bazkinenean, munduari begira, Ibarreka, gauza kalatu ziren, galdezen badizute, ezaguzen zenuen abetireko galduzen. Ez inditu, ta astu, ta nahi ditut, bida arteko, zei orduko borro. Beno. Tuturu, bai. <laughs> Bagaur prestatu dugu monografiko bat, maitasune romantikoaren inguruan. Eta, bai, zeren badakizu beti ibiltzen garela, alare, bai, esaten digute, <laughs> Vamos a reventar maitasuna romantikoa. Romantizismoarekin bukatuko dugula, ez da hori, ez, eh? da berdina, eh? Hori da, gainera, eh, ainarak esaten zuen eh, topatu nahiten zuten elkarrizketan, ez dela berdina maitasune romantikoa, baberak itzagin duen hori, ez? Eredu hegemoniko horrena, edo erromantizismoa izan daitekena, edo maitasuna izan daitekena, dila gauza ez berdinak. Hiru kontzeptu zuen. Hori da. Hori Eta romantizismoen alde, noski. <laughs> Noski dela Eh, hombre, encantadas. <laughs> Aurrekoan, e, martxoaren sortziko manifestazioan oiukatzen genuen ez genituela lorerik nahi eskubideak nahi genituela. Eta nire ondoan... oiukatu eta, eta prentxan atera ere horrelako bai, Bai, bai, bai, bai. Begiratu bilatu hor. Bai. Argazki polita. Ba, batek esaten zian ondokoak. Kaka bat. <laughs> batek esaten zian loreak ere bai jasotzea gustatzen zaigu. Eskubideak nahi ditugu, baina loreak jasotzen da. Egia da. Ba. Loreak jasotzen ere bai, gustatzen zaigu. Baina, bueno, eh? ez, ez lore dendak jartzen hori da. Eta bai, ez da, bai. ba, ez ba, dirudi martxaren zertzean hori, ba, barruko arropa den bera pena jartzen dituzte, lore dendak tan ere, ba, olako eskaintza bereziak, ba, dirudi ezakit, ba, aitaren edo amaren egun antzeko zerbait elkorte inglesen beste egun bat jakatu bai. nahi dutela martxaren zortzia. Arropa internet bidez erosten baldin baduzu mm, euneko bidaieko... Sortzia, euneko zortziaren deskontu. Ah, bai. bai. A, ah, eh, neri e, gastu bidai, bidalketa gastuak doan ematen zizkidaten. Wow. Bai, bai, wow. bueno. A Bueno, eta Madrien aerobikeko klaseak eman zituzten. Baina, bueno. <laughs> Ze pena Madrien bizizizana. Zumba, zumba, zumba. Modan dagola. Zumba. Bai. Zer da hori? Da, bai, ah, moduko zerbait. Bai, beste, beste klase bat erdi dantza bezala. Mm. la botella, ez puesta... <laughs> ona, ona. Beno, ba, esaten ari ginen moduan, e, prestatu dugu edo ba, maitasuna romantikoa zarituko ginela eta, ba, bueno, e, jaso genuen email txo bat, e, otxairen ba, San Valentin eguna zela, ba, pixkat, justo musikan ba, maitasuna romantikoak duen agerpenaren inguruen ez, eta... Mm, ba, interesgarria iruditu zaigu gaur hona ekartza, ba, beste ikuspegi bat emateko edo, ba, e, emeretzi mito edo ba, maitasun e, sexismo eta eta genero violentziaren kontrako Andaluziako gazteriak bai meretzi krentzia edo sinesmen e, estereotipatu e, ikusi zituen maitasuna romantikoa zela eta ez. Eta orduan ba lau taldetan batu dituzte eta ba hoiekin abesti koitza edo abesti tipiko bat edo nola esan ezaguna konbertzia. Bai e, jarri zuten orduan, bagian hasten gara abestia kentzuten, eta gero hitz egiten dugu ba, nolako mitoa ekartzen digun abesti horrek. E, izango litzateke, e, maitasuna betirako delaaren mitoa. Lehen ere bai, e, ba, ainarak esan diguna, ba, eta gainera, bueno, mito talde honi deitzen zaio, e, benetako maitasuna, jo, nada da, aurretiaz turik eh, destinaturik daukazula edo, vamos, kasi zure genetan izendatuta dagoela <laughs> nolako izan behar dunez, más o menos, hori predestinado. <laughs> del <laughs> y no te deja pensar. Me siento así también desde el día que te vi me enamoré y ya no puedo callarlo más. Mi amor es para siempre tu amor es mi razón mi es mi fe, mi luz, mi única verdad. Ya, eh. bai, bai. da bestela sobredosi bat euki eh, behar Bueno, Jennifer López da, baina duela hogei urteko Ez un disco <laughs> du. Zera izango zen, txakatzu. Bum, bum, bum, bum. Ah. bum, bum. <laughs> Beno, ba, entzun duzu, eh? nik azalpenik kasi ez duela beharrez. Ba, bueno, aipatzen da ez, bueno, hemen egritaz pixka <laughs> jartzen dena ikusi zintuan egun, egunez kerostik maite egin nintzen, gero aipatzen du zu gabe ezin dut arnesik hartu, bari, nire maitasuna betirako da, zuzara nire bizitzeko arrazoia, nire... Zure gorputzean nire beste erdia topatu nuen. <sighs> Toma esan. Eske, ba, bai. hori ez, pixkator e, eh, sartzen dira, ba, esango genukena. Ba, eh, benetazko maitasuna, ba, kasi ez, ba, nahi gabean datorren hori... <laughs> Eh, Me enseñaste como ser mujer. Hain <laughs> nosoten. <laughs> Me encanta. Grazia gehien egiten diona hori da genial. <laughs> Hace broma, eh? Bai. Eskerrik asko. Bai. <laughs> Bueno, pues hor niretzako ez, maitasunak duen papel sozializatzaia eta emakumea oraindik enkasillatuago sartzea, pues beste adibide bat. Venga, beste abesti bat, horla, pixkat autoflagelatzeko. Por más que jajo. pixkat animatuago da bere, bere senarra gainera. Oia, oia, senarroia. Barkatu ez. Korez du irakurtzen honek. <laughs> La ex otra mitad. Ay, <laughs> ah, no es para siempre, mierda. <laughs> abestienen ritmoak irabazi eh? Bai, bai, bai, beste baina asko zobeto zen. Hain arazu badakizu. Zeruk txuleta daukagu, bai azut, ez. <laughs> Esaten genuen, hemen webcam bat egongo balitz. Eh, dantzatzen, iruak, bueno, ez. Dantzatzen, eh, abesten, zapatari gabe, bustitu bustia ditu gulako. Eh, gauza bat da, ari gara hitz egiten zen mito diren. Gero beste da, ez, ondo pasatzen badakigula dozein abestirekin, eh? <laughs> Ba, bai, a ber, eta zein ere bai. uste duze dela mitoa, abestianetan. Deitu. <laughs> Zero, zero, ogeitan bai du. Eta ez dago bai. <laughs> Gonekin abildua gmail.com era idatzi. Edo Facebooken gonekin eta idatzi hor txatetik. Edo Twitterren. Twitteratu guzue. Irun befera. Arroba gara, arroba gonekin. Ez? Bai. Mm. Bueno, ba, zein da mito hemen, oian. Ba, zure amor, zure amor, your love, da, e, nire bizitzako gauzarik garrantzitsuena, eta e, nire dedikazio osoa behar du. Hmm. Azken finean biz, maitatzeko bizti naiz, eta maitatzera pasatzen du, maitatzen pasatzen dira <laughs> guztia. Dios. Bai. Bizitzak zentzua du bakarrik maitasun horregatik eta bestela ez dauka, ez? Eta hemen pues, letran aztertzen jartzen mazera hor eh, aipatzen du zure maitasuna kontrolatzen nau, irabazten nau, lotzen nau, lotzen nau, ba... Eta horre guztiak, on egiten dio, on egiten dio. <laughs> de bien, ma de bien. Ba, erixe. Baina, bueno, ez, ba, ipatzen genuna kure andere esan duen moduan. Azkenean, bera, dira lehenengo amizatik usten, zer ari dira itzegiten, ez, ba, baitasun mm. predestinatua, bizitza osorako, ezagitzen, bai. eta gero, beira, hemen eta protagonistak lehenengoa, abana. Mark Anzoniz, ez dut uste ikusi zuen momentutik baita <laughs> mintuko zela, porque... <laughs> Beste zerbaitek ere bazitzen. Ia, pero es que... Kien te llena alegría? Oi! Como yo. ¿Quién te bese, kien te te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Mm, como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Te cura amor. Yo por ti. Pero, barkatu, eh? Ez dauka zer ikusirik mitoarekin, baina topatu ditut, bi esalde, que banen kantau. Nork errespetatzen du zure espazioa? Nork ulertzen ditu zure aldaketa egun horiek? Nik bezala. Topasa. Eh? Menstruazia sartze mm, horrela abesti batean, me ha dejado sorprendida. bueno, jo. Miren, zein da mitoa? Ba... Ba, posesio eta esklusibitatea. Dela meitasuna. Bravo. Oso, ondo. Zendo, zendo konpenetratzen gara. bueno, azken finean, Carlos Bauteren abestionetan, mm. eta ni ustut bere abestien euneko laro geita marra maitasunen inguruan, jongo diela ez baldin bada euneko euna. Bai. Ba, azken finean abestionetan esaten duena, norke, eh, bueno, demora uzten dira galderak, ez? Eh, zeineke ateratzen du zure gauzarik onenak, nork maite zaitu eta zeintzen zaitu. zaitu Eta denbora guztian da, nik bakarrik esaten du, ez? bakarrik? Osa, ni bezala, nik bakarrik. Eta orduan, bez, ba ematen du ba, hori eh ainarak len esaten zuena maitasuna pertsona baten inguruan e, mugitzen den gauza bat izango balitz bezala ulertzen dugula, ez? Mm. Eta mm. dauzkala beste anbito edo espazio pilo bat jende gehiago maitatu dezakezula. Eta baino bueno, ainara hori ainarak esan du hori, baino eske gehituko nuke zeren da e, bideoklipa ikusita da rolak dira ikaragarriak e, bideoklipean ziren. <laughs> Gizona dago taller mekaniko batean lanean, gizon heldua <laughs> eta eta emakumea plantxatzen, ez dakiz, osea da dira guztiak mm. betetzen ditu, guztiak. tipo guztiak, guztiak. <laughs> Como yo. Bai, eta bueno, azkena, ez? Oze, bainoan bai. blokeatzen da pixka horregatik. Vale, bai, egiten dugu, ah bai, badago zatitxo txikiko bat. A zautzen ezagutzen duzu. Ja, 2 minutu geratzen diren. bai. bai. Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia grados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado. No respondes al llamado. Bueno, ba, taldea ezagutuko zenuten hau mana taldea da eta abestiaren izenak E, ba, benetazko maitasunak dena barkatzen du da abestiaren izena bera. Ordan ba, maitasun erromantikoaren mitoa edo izango litzateke ba maitasunak guztia alduela, ez? Edo al guzti duna dela. Eta bueno, ez gara eritsi abestiaren puntu horretan, baina momentu batean esaten du benetako maitasunak barkatzen du, ez du e, abandonatzen, ez da puskatzen, ez du atxilotzen edo ez du fortzatzen, bai, bortzatzen edo eta ez da puskatzen. Pues Eta guzti honekin, ba, <laughs> urren azte arte. <laughs> Bueno, Ara, ba, honetan, eh? gogoetatzeko, pentsatzeko, maitasun romantikoaren inguruan, aipatu bezala, gonekin abildua gmail.com edo eta sare sozial ugarietan gonekin bilatu, eta dudaren bat, edo zerbait, aportatu nahi bauze, idatzi. Eta horren goztean, ba, hemen txiberri ere, egon gara, gonekin eroberon, eta gauza gehiagorekin baietu. Bai, hau betu ez. Abesti bat aldatzen. Urran gazte darte. Muxo. Aio. Thank you.